3, 2, 1, pónganse todas en acción. Sé que a ella le gusta cuando hago reggaetón. Yo no soy el tego, pero te doy sazón. Tampoco soy el sala, pero me dicen que yo estoy cabrón. Vos sos una chivirica y eso te gusta. Cuando yo la todo en la cama no se asusta. Mm, mami, se nota que sos brusca. La dejo que se toque, pero pa' que ella se luzca. Sé que te gusta el mm, ah, mm, pa' que te ma, ah, pa' que te con el fierro, mami no le erro. La puerta no cierro, ponete perra, que yo me pongo perra. Dale mamacita, yo sé que te tu rabo te excita y que te pone bien señorita. Cuando la agarro en Ford, ella me grita, dice Lolo por favor dame otra cita. Ella que era anillo y yo la muñeco. en el bolsillo. También un colgante con par de brillo. Te gustan los gantes que jalan gatillo y yo estoy ready pa' que sea toque de pillo la altura, ella siempre se supura calentura vaginal. Y yo digo que tal, que no está segura, pero se pone madura cuando entro en la instrumental. Sé que te gusta el mmm, ah, mm, pa' que te más, mm, ah. movía para arriba y para abajo con este swing. Cuando me rescaté, estaba pega en TikTok. Tocaba hacer todo lo que decía por ahí. Un paso para arriba, el otro para abajo. Maneja la cadera, mami, ritmo este bajo. La que no chiche, la lleva quien la trajo. Yo te ascendería si se trata de trabajo. Yo le doy una A por cómo lo mueve. Se rompe esa cadera pidiéndome que le dé. Y yo le digo, eh, no hay F, le doy un 10. Y ella se me pone a cuando escucha los G. Sé que te gusta el ah, mm, pa' que te más, ah, pa' que te ponga más puta. Uh, eso lo, lo, lo disfruta. Sé que te gusta el ah, pa' que te más, ah, pa' que te ponga más puta. Uh, eso lo, lo, lo disfruta. Ey, esto es el barrio para el barrio y Lolo Oshi, Omar ese ritmo esto sigue siendo fácil.